goeiemiddag aan amal wat ingeskakel is. Maskies <clears throat> toch, dat ek soms so vroeg begin al met die droekeel. <laughs> uh, ek sê vir julle, uh, baie welkom hier by die program vanmiddag en uh, dank julle julle ingeskakel is. Nou, ek weet vir die feit dat uh, Louisa, Louisa Heinz Meijer, daar van Kroonstad, jy is ingeskakel, Alida van Rens, ach, van Rensburg, ek hou altyd aan met Van Rensburg, sy is nou Stijn. Uh, Alida Stein daar van uh, Rustenburg. Baie welkom by die program vanmiddag. Ek hoop julle geniet wat julle na luister en uh, ja, en dan die ander enetjie, al die pad van Amerika in Doer, in Phoenix, Arizona of uh, eh, Cave Creek, Creek <clears throat> in Arizona. Ons birthday girl vir die dag. En uh, ja, dit is natuurlijk Joy Schwartley en sy is ook uh, wel, sy is een jaar ouder vandag, kom ons stel het net so uh, <laughs> die maast eh, uh, hy ok nou, first things first then oh, vandag sy verjaarsdag mysie Joy Schwartley van Arizona ons gereeldste luisteraar happy birthday Joy have a wonderful day year, decade Eh, sal ons aangaan en sê millennium, millennium en sovoort. Uh, eh, we all know that Stevie Wonder will vacuum your carpet for you today and uh, provide other spoils as well. I'm lifting a glass and saying cheers directly after the program. Have a great one, Joy. Uh, now, the Westminster or the Westminster Choir College are sitting here and they are waiting for my signal. Ok, and here it is. Let's hear it for joy. Hallelujah. As hy, thanks boys and girls, you may go home now, and uh, as hy, joy, uh, have a great one, and have a, a good year, and a good future. Nou, kom ons kop somme dadelijk af met die program, ek weet, die hele klompie handpicked plate, wat ek vandag vir julle gaan speel, en ons gaan sommer afskop met uh, een Suid-Afrikaanse damiekie. MUZIEK Sy is Suid-Afrikaanse sangeres en het een paar uitstekende plate waaronder The Spaniard en Unravished Brides opgeneem is in die laat 1980s en vroeg 1990s. Leslie Ray Dowling het, uh, ge, uh, het die geleentheid in die vroeger 80er jare geweier om internationaal op te tree aangezien die culturele boykot teen Zuid-Afrika gedurende die uh, laat apartheids era betekende dat sy 6 maande per jaar in Ierland sou moes woon en uh, dit was iets wat sy nie graag wou doen nie. So, nou, sy en haar man woon stans uh, eh, op een wijnplaas die Groot Zalse nabij Stellenbosch. Sy het altyd uh, haar eie lirieke en muziek geskryf. Kom ons luister, Lily Ray Downing, Dowling, Dowling, en eh, die likkie is The Spaniard.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 as hy so byna byna die flamenco en Leslie Ray Dowling, <clears throat> as jy ingeskakel is en luister, baie dankie vir jou muziek, jy het net nie genoeg daarvan gemaakt nie. Ons so gelijk het om meer en meer en meer van jou te hoor. Ok, ons stap aan en ons kom nou by die groep. Die groep is Touch of Class, met oorspronkelike lede Dion van der Merwe en Ronel Erasmus en hulle het in 1985 ontstaan en was aanvankelijk ook die begeleidende orkest van Annelie van Royen en Manuel Escorcio en André Swart. Hulle het een splinternieuwe dubbelalbum getiteld 100.000 perde bekendgestel en op daar die album, album sing eh, Ronel vir ons eh, op die wal van die visrivier. Ek wil ook net eers sê, nou dat ons van Annelie van Rooyen praat, uh, Annelie van Rooyen is ook ingeskakel en uh, ja, sy moet lekker luister. Hier kom op die wal van die visrivier. Son het gelag en die wolgers getreur soos net in die karoe kan gebeur Ek het jou op daar die lei lekker middag vir die eerste keer gesien Jou haar het sacht dier die prissie beveel Jou oot oor ou kop geveel Ek het jou gevra of ek langs jou kan sit Op die baal van die visrepeer jou ooit weer sien Sal ek jou stem weer hoor Soos die aard op die wal van die visrivier Sal ek jou ooit weer sien Sal ek jou stem weer hoor Soos die aard op die wal van die visrivier My hart het jou hartse gedagtes verstaan en die uur het stil gaan staan Net soos die sprookies en stories gebeur het die lukskiele perse verkleur Ons het hede, verlede en toekomst gedeel en die sterre door die water gespeel. Skuchter geluk was vir ons beskik, of miskien wou ek dit net hoor. Sal ek jou ooit weer sien, sal ek jou stem weer hoor. Soos die aand op die val van die visrivier, van die visrivier Jy is alleen oor die brugje na die ander kant En gaan staan op die grasse rand Jy het oor water en sterre geroep Gesê dat sien ek jou weer En aand na aand en jaar na jaar Het het daar gaan soek vir jou spoor Een aand was die wolk weer pers geomsoom Toe weet ek dit was net een droom Sal ek jou ooit weer sien Sal ek jou stem weer hoor Soos die aand op die wolk van die visrivier Sal ek jou ooit weer sien spiewaal van die visrivier Sal ek jou ooit weer sien Sal ek jou stem weer hoor Soos die aard op die wal van die visrivier Sal ek jou ooit weer sien Sal ek jou stem weer hoor aard op die val van die visrivier. As hy, dit was Ronel Erasmus van, uh, wel, van die oorspronkelike groep Touch of Class, Uh, ek weet nie of sy nog met hulle te doen het of wat nie, eh, maar ek weet Touch of Class gaan nog sterk. Hulle is nog aan die uh, sing en aan die bedrijf. Uh, ek sien nou Susan Jacobs daar van uh, Amersfoort, sy sê hulle is nou al 27 uur sonder kracht. Ai, uh, die S kom daarom. En uh, ja, ek weet hulle het uh, laas week nog het hulle uh, halwe bees in hulle diepvries gesit. So kom ons hoop maar dat die diepvries sy deksel toeblij en uh, die vlees sal bewaar en dan uh, ook het ons nou gekry van Annikie Forida van Port Elizabeth, en sy sê, hulle het ook beerdkracht, maar mense, ek sit vir julle potgooi op vanmiddag, direct na die program, en dan kan julle op leisure luister wanneer julle reg is, en wanneer julle gereed is om te luister. Kom, ons gaan nou weer na nog een Suid-Afrikaanse paarkie, en nou die twee van hulle systeme harmoniseer so prachtig hulle kan uh, sing baie van die ou liekie saam, waaronder uh, eh, Kama Kama, Luister na die Branners, uh, dit is mos die uh, bekende een van uh, Frederik en Nina, Listen to the Ocean, maar net in Afrikaans, en nou sê nou, en ek droom elke dag, jy is my liefling, welkom thuis, en baie ander. Nou, alvars inlichting, wat ek oor die twee het, of van oor die twee kan opspoor, is dat Kobus nou een dokter is in Canada en Hanelie is met een dominee getrouwd en hulle woon in Pretoria. Nou, Kobus en Hanelie, hulle sing vir ons, terwijl ons nou op Afrikaans is, laat ons nog Afrikaanse hier ingooi en dit is een lied van Heimwee. Lekker luister. MUZIEK Kobus en Hanlie met Sing een lied van Heimwee. Nou, reg aan die einde van die program vandag maak ek toe met een liedkie wat uh, eh, heel te mal in ander taal gesing is, maar precies die selfde weisie. En uh, hoeveel van julle kan onthou wat die weisie is? I mean, wat die lied is wat die weisie op gesing is? Uh, ons sal het net nou hoor wanneer ek afsluit met die uh, Double Vision is die groep wat het gaan sing en dit is die Maori Love Song is precies die selfde weesie. Nou ja, ons stap aan na my ander ginsteling dame en hierdie keer is ons nou weer ons is nou weer in Engels en dit is die eerste keer wat ek hoor sy sing ook hierdie liekie en in my opinie sing sy dit die beste van al die weergaves wat ek al gehoor het. Ek praat natuurlijk van Nana Maskouri hier en die liekie wat sy sing is The Three Bells van klein Jimmy Brown is het. Nou kom ons luister, The Three Bells van 1974 en Nana Maskuri sing dit vir ons. Hier kom hy. MUZIEK countries are forlorn, and there on a sunny morning, little Jimmy Brown was born. So his parents brought him to the chapel when he was only one day old, and the priest blessed the little fellow. Welcome, Jimmy, to the fold. for oh, baby Jimmy Brown. Then the little congregation prayed for guidance from above. Lead us not into temptation, lest this hour of meditation guide him with eternal. high above. And there, twenty years thereafter, Jimmy was to meet his love. Many friends were gathered in the chapel, and many tears of joy were shed. In June, on a Sunday morning, when Jimmy and his bride were Yes, oh Lord, this celebration, may their lives be filled with love. From the village hidden in the valley, one rainy morning dark and gray, a song. Just the lonely bell was ringing in the little valley town. Twas farewell that it was saying to our good old Jimmy Brown and the little congregation. prayed for guidance from above. us not into temptation May his soul find the salvation Of thy great eternal love Nana Muscuri en sy is nou al ek is onder correctie, ek dink sy is 88, en sy toer nog, en sy sing nog net so prachtig, en uh, ja, de, min mense weet het, maar as uh, eh, uh, eh, een of ander probleem met haar stembande, uh, <laughs> probleem wat eindelijk uh, goed is in haar uh, gins, uh, meeste mense het drie snare bande, wat ook al, en uh, Nana, het net die een en dit is die een wat sy nie mee syng en dis ook maar stem so helder en so duidelik is. Ons stap aan en ons kom nou by Where Were You When I Needed You. Dit is die eh, debiet atelier album van die Amerikaanse rockgroep The Grassroots, uh, Grassroots wat in oktober 1966, is lang terug ne, dier, <laughs> dier Daniel Records vrygestel is, The Grassroots, Where Were You When I Needed You. Don't bother crying, don't bother crawling, it's all over now, no use in stalling, the love I once felt. time I'll even open the door. use explaining. I've already decided that living with you, it's worse than without you. I won't spend a lifetime all worrying about you. All things got rough and you disappeared. Now I'm back on my hy the grassroots en hulle vraag, waar was ek toe hulle my nodig gehad het? Where were you <laughs> when I needed you? Nou ja, uh, hierdie volgende dame, uh, sy het een prachtige, rustige stem, en, uh, maar nou, ek gaan haar nou speel, en dan die volgende ene, gaan een van ons meisies wees, van Suid-Afrika, maar luister net na die geskienis of die opbring of die wat so mens het noem. Ja, die groot woord van die twee dames, die een is Mona en Marie, dis natuurlijk Anne Marie, en sy is in een stoon, steenkoolmijn stad in Springhiel, Nova Scotia geboore. Een van haar vroegste optredes is van die hierdie Likie is eh, Ave Maria by haar woorskoel grade plektigheid in 1962. Sy het achter, eh, later lichamelike opvoering aan die Universiteit van Brunswick in Frederiction studeer, nadat sy haar graad in 1966 ontvang het, het sy vir uh, een jaar fysische onderwijs in die hoerskoel Summerside Prince Edward Island onderrig. Nou, Anne-Marie sing vir ons um, Snowbird. Lekker luister. Snowbird for his coat to turn to green. The snowbird sings a song he always sings and speaks to me of flowers that will bloom again in spring. When I was young, my heart was young then too. And anything that it would tell me, that's the thing that I would do. But now I feel such emptiness within. want most in life the thing that I can't win. Spread your tiny wings and water ek sê dit elke keer as die dame sing, Anne Marie en sy en Karen Kern, of wat noem hulle dat, uh, Carpenter, het uh, eh, identische stemme, hulle het al twee die rustige, rustigheid in hulle stemme, uh, maar ek het nou net gesê, luister na Anne Marie sy geskiednis, ne? kom ons lees nou ons Sonja Herald. Sy is in een klein Gautengse myndorpie, Nigel, geboore daai een is in een steenkool dorpie gebore, Sonja in een myn dorpie, uh, eh, Nigel, en het op driejarige ouderdom al haar eerste sangoptrede by die plaaslike gemeenskapsontspanningssaal gemaakt in, in die uh, Afrikaanse wiegelied, Slaap my kentie, slaap sag daai enetjie, ne, het sy daar gesing. Die ander een het, uh, wat, Ave Maria gesing in een schoolconcert of iets. Nou, sy het Afrikaans medium ten die Foster primaire school en hoerskool gegaan uh, by John Foster uh, waar sy in albei was sy hoofmeisie gewees en het later die diploma cum laude in onderwijs behaal. Die nou, ander een het ook mos uh, in fysische onderwijs het sy uh, onderwijsgraad gehad uh, Anne Marie. Nou, uh, en uh, na drie jaar aan die Johannesburg, Johannesburg se onderwijs college, die Goudstad uh, eh, onderwijs college. Nou ja, daar het julle, die ooreenkomste tussen die twee dames, is dan maar eerie. Nou kom ons luister na Sonja, en die een wat sy sing, ne, is ook uh, Engelse liekie, maar moet heeltemaal ander uh, bewoording in, in Engels, uh, maar dit is Ek het nie geweet Sonja sing hierdie liedjie nie, ek het heel toevallig, so twee maanden terug, het uh, Hanlie dit op haar program gespeel, en toet ek nou gisteravond het ek gesoek en gesoek, want ek wil hom graag in my program ingelas het, en ek kon hom toe nie kry nie, en eventually toe stuur sy hom vir my, ek het haar toe mooi gevra, asjeblief, ek wil hierdie liedjie in my program insluit, en dit is Sonja Herald, en uh, Arend Seflerke is die liedjie sy naam, luister om, sy sing om baie mooi. Daar stemme in die aandwind Wat aan my soveel vertel Van die lewe en die werkelijkheid En ek begin verstaan Die son skyn oor die water Weerspeling goud en rooi donker daar kom en jy verloor mooi gesing dier Sonja Herald en ja, uh, eh, eh, daar is min van haar liekies wat die kracht van haar stem so mooi uh, vertoon soos die specifieke liekie en natuurlijk het julle die weisie herken as een Engelse liekie wat gesing word dier natuurlijk Celine Dion I am your lady and you are my man en sovoorts en sovoort nou ja, ons stap aan en ons kom nou by die cranberries. O, oh, ek uh, wil net sê, uh, ek is seker dat uh, eh, Motti, uh, uh, de kok daarvan, George, jy is ook ingeskakeld, Piet Venter, daarvan uh, Pretoria, uh, ek hoop jy luister lekker, en dan uh, ook um, ehm, uh, Cornels en Lorraine van Boksburg, ek hoop jy geniet die program. Right, kom ons stap aan en ons kom nou by die Cranberries en ons gaan so met twee in een rij luister van die groep en nou die, die eerste een is Dreams is die debiet solo van die eerste rockgroep The Cranberries dit is in 1992 vrygestel so hulle is nie so ou groep nie is in 92 vrygestel en verskyn later op die debiet album van uh, Everybody Else is Doing It nou wonder ek wat doen hulle so, so why can't we ok die, <laughs> die achtergrond sang op die liekie word gesing dier Mike Mahoney, oud kerel van die Cranberries hoofsangeres Dolores O'Riordan. En uh, die Cranberries sing vir ons dan, ok, hulle skop af met Dreams, en dan een, wat ek destijds op Daniel Skyl so gereeld <laughs> in my restaurant gespeel het, uh, die ense naam is dan Analyze. Kom ons luister na die Cranberries, hulle sing vir ons. geluister <laughs> na die Cranberries en hulle het vir ons twee liedjies in een rij gesing. Die eerste ene was Dreams en dan direct daarna het ons geluister na Analyze. Oog, wacht, ek is nou net hier verstrengel. Ek het die hondje op my skoot gehad en um, nou probeer hy afkom. Daar nou is hy. Ok, <laughs> ons gaan aan met die program en die volgende op die draaitafel. Ehm, um, Softly Whispering I Love You is een liedje geskryf dier Roger Greenway of hulle sê Greenaway ok, Roger Greenaway dan en Roger Cook al twee is Rogers wat oorspronkelijk uh, dier die deel onder die naam van David en Jonathan Jonathan opgeneem is hulle weergawe het op nummer 4 op die Britse uh, singles charts nummer 29 op die Billboard Hot 100 grafiek en uh, sommer nummer 1 in Zuid-Afrika uh, eh, geword en in Nieuw-Zeeland. Nou, ons luister na The Congregation, of uh, hulle noem hom ook The English Congregation, die Engelse gemeente. Uh, softly whispering I love you. Mm -hmm. dit was the English Congregation met Softly Whispering I Love You. Hm, baie romanties die mense. Nou ek, ek sien, ja, daar is nog tyd voordat ons kom by die funny spot en vandag gaan ons weer luister na Wackhead Simpson en hoopelik a joy door in Amerika ver van ons allemaal af. Ek hoop dit <laughs> bring daarom een glimlach op jou gezicht. Sy sê, sy voel baie treerig vandag op haar verjaarsdag, uh, so stok siel alleen door in Amerika, weg van al haar vriende en vriendinne, en ja, dit moet uh, nogals iets wees, ver van die huis af, sê sy. Uh, en uh, sy pik een traan. Oh, kom ons luister gauw na uh, Manfred Mann, uh, Engelse rockgroep van die 60s, hulle is vernoem na hulle keyboardspeler, wat eers in 1970 hulle eerste deelbraak gemaakt het met uh, eh, liekie soos Do What Diddy Diddy en Pretty Flamingo, Mighty Quinn. Hulle was die eerste Britse rockgroep wat deerdring tot die nummer 1 posiesie op die Amerikaanse billboard What Hot 100 en uh, vandag sing hulle vir ons Pretty Flamingo, Manfred Mann. If she if she Manfred Mann, baie gewild in die dag en hy het vir ons gesing Pretty Flamingo ons druk vannacht nog in en ons gaan nou luister na Leonard Norman Cohen man, dit, die man was een skryver en hy kon toer met woorde hy is geboor op 21 september 1934 en is oorlede op 7 november 2016 hier is hy met een van sy liekies al sy liekies is goeie liekies, maar hierdie wat ons vandag na luister is So Long Marian.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 Oh, so long. such a pretty one. I see you've gone and changed your name again. And just when I climb this whole mountainside. Allee, dit was Leonard Cowan gewees en och man, mens luister so lekker na, na sy muziek en sy woorde van sy muziek, dat mens kom nie eens achter die ding was amper 6 minuut te lang. Ja, uh, jy weet, <laughs> time flies when you're having fun. Nou kom ons by die een, die funny spot en uh, Alida, ek sien uh, Alida Stein daar van Rustenburg, jy en Adrie en uh, dan een vriendin, Jenny, jylle luister lekker saam, ek is blij jylle genie die program, en uh, ja, ek hoop nie, Adrie, dat, ach, Jenny, Jenny, uh, dat dit jou laaste luister is nie, jy gaan in die toekomst, al is jy alleen by die huis, gaan jy saam luister, elke, elke uh, week, hierdie tyd. Ok, kom ons luister na Wackett Simpson en nou, hierdie is nogal een irriterende gewoonte wat partij mense in werkelijke lewe het, is om eh, hulle dink hulle snaaks of hulle dink hulle slim, ek weet nie, om te praat in abbreviations, jy weet. Uh, so kom ons hoor hoe irriteer hierdie vrou uh, drijf haar tot raser nie. Kom ons luister na Wackett Simpson. Constance Benoit speaking today. Uh, yes, it's uh, Thomas here. I'm calling you uh, from customer relations of Postinet. You know what? I'm going to be very honest with you. Um, my secretary went there and asked for toothpaste to be sent per courier. Yes. Express. She used the words express. Express. Afterwards, we found out it landed up on a ship. So what was supposed to take three days took three months. Oh. OMG. WITM? Sorry? Uh, WITM stands for What is the Matter? Oh. Um, I expect the staff to be more competent and to be more. EMI. uh, DQMOT, man. Sorry? DQMOT. It's uh, short for Don't Quote Me on This. <laughs> uh-huh. I'm going to LITT for your FYI. Listen, if you want to speak to me, just speak in proper language, okay? Oh, sorry, ma'am. I don't know what all your abbreviations mean. Just speak in normal English language that I can understand. Thank you. Okay, OMG, ma'am, sorry. Okay, what I was meaning was FYI uh, for your information. <laughs> yeah, I'm with her. Constance Pinar speaking today. Hi, Miss Pinar. Thomas here. You get- Thomas, what do you want? Ma'am, I'm phoning for customer relations for your service. Okay, you're phoning for customer relations. So I told you I'm not happy with BuzzNet and I'm not even happy with your follow-up call because you're trying to, speaking in all kinds of uh, uh, so-called smart abbreviations. You speak to me in a normal way or, or you leave it. Okay, so can we talk? What, what, what I want to do is get to the bottom of this because I don't want today to be another ADIH, you know. <laughs> Hey, Thomas, are you starting your shit again? Oh, you speak normally or you enter school. ADIH means another day in hell. I, just... I don't care what it means. You speak in normal English or you forget about it. If you do it one more time, I'm going to slam down the phone. I'm not going to take your call. And uh, could we just like ATWD, you know, um, uh, agree that we disagree? Constance Pina speaking today. Hello, Miss Pina. It's Thomas here. Mm. I'm BAM D, uh, back at my desk. I hope you understand what I am saying. If you give me one more abbreviation in this conversation, it is over. So, ma'am, just to recap here, that wasn't abbreviation. The package was supposed to be sent via air, and it landed up on a ship due to the incompetency of the staff. It took three months instead of three days. Did you lodge uh, that via your PC? Did I? Because all our orders are processed using the, the ADSL. It's tricky, is it? And it's strange. <laughs> well, you know what? We decided to rather use DHL, one of the courier companies. You just said via DHL. You you doing it too, man? Oh oh oh! DHL is a courier company. It's the name of a company. Yeah, but you use you used it. You know, so you know, so in in IMHO, um, which in my honest opinion. Uh, hello, Miss Pina. Can I help you? Well, the purpose of the call is to help you, ma'am. You are not phoning for my benefit if you are unwittingly using abbreviations when I clearly tell you that nobody else can understand what the hell you're trying to say. And I think I made myself quite clear. And I also told you that should you use it again, I am going to end the call. And if you can't speak properly, I am not interested to speak to you. Okay, ma'am, but you see, the problem that arose in the previous call was when you started using abbreviations, so I thought that I. You know what? I need two freaking stupid to know the DHL is a courier company. It's not an abbreviation. DHL is a courier company. Don't you even know that? Seeing as though IABTU, I'm back talking to you. Let's resolve this. Thomas, I want to spell out something to you. If you. Oh! You. wow! Constance Spinell speaking, good day. Hi, Constance. Yes? It's Wackhead Simpson. Oh no! Oh, yes. Did you up to this? Alexa. I think you better delete this. no, I won't. I'll play it to all our listeners. There yes, we go. Yes, and you did. <laughs> <laughs> ja, ja, wees voorzichtig wat jy sê en vir wie jy dit sê, ne? En uh, sy was nogal embarrassed toe sy uitvind wat sy alles op die licht kwijt geraak het. Ok, die program gaan aan. Ons is nou allemaal een bykie uh, lekker ontspan met uh, eh, Wackett Simpson. Volgende, I'm a Believer, een liekie geskryf dier Neil Diamond, is in 1966, dier The Monkees opgeneem en het vir 7 weker in, in nummer 1 posiesie van die eh, US Billboard Hot 100 gepronk. Dit is een prestatie hoor, om op die US Billboard vir 7 weke op nummer 1 te, net om aan te kom is al klare prestatie. Nou Neil Diamond het self die plaat opgeneem voor die monkeys, maar hy, hy was nie so wijd bemark soos hulle nie, en ja, ek geloof baie van dit is in bemarking. Ek kan die selfde liekie uh, Eh, as jy om nie recht bemark nie, uh, gaan jy ook nergens kom nie. Hulle is, uh, uh, ok, kom ons luister na die mankies, jy het sing, I'm a believer. Not for me was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. apies, en hulle sê, I'm a believer, hallo uh, Annelie, ek sien jy, jy het mense weer gehad, en so toe jy kon jy nie geluister, man, die ding om te doen is, ne, as my program op is, dan sê vir jou, kan jy mense, hoorie, jylle kan later terugkom, en dan kan ons, uh, of ons kan sit en saamluister, jy sien, dis hoe dit werk, <laughs> baie welkom met die program weer, en uh, ek hoop jy geniet wat oor is van hom, maar uh, ja, ja, Ons gaan aan en ons speel nou weer een van, uh, eh, het, eh, ek dink het was in die negentigs wat hierheen gekom het, My Heart Beats Likes a Drum is vrygestel na die toppend sukses van Around the World, ondanks die matige sukses van die solo, het het uh, eh, nooit die topposisie van Around the World in uh, enige land oortref nie. ITC is die groep en hulle sê, my heart beats like a drum, drum, drum, drum, drum. like a drink. Berlin, ek weet nie of hy van julle ken vir Berlin nie. Uh, Take My Breath Away is die likkie en dit is geskryf dier Giorgio Moroder en uh, Tom Woodlock in die, vir die uh, 1986 rolprint Top Gun. En dit is uitgevoer dier die Amerikaanse groepie Berlin en uh, dit het in 1986 die Oscar toestelling, uh, eh, toekenning vir die uh, wel en die Golden Globe prijs vir die beste oorspronkelike liekie gewen. Berlin sing vir ons Take My Breath Away. lekker ene, lekker ene daar dier Berlijn, en hulle het gesing Take My Breath Away, en uh, ja, ek sien uh, die stasiemeester, <laughs> kom ons noem om jas, die stasiebaas, uh, Rudolf, hy het ook gister verjaar, en uh, baie geluk Rudolf, en ek seker jy het jou dag eh, vol spoils gehad en amal het jou bederf en jy het een lekker, lekker dag gehad en een lekker verjaardag gehad en uh, alles van die beste vir die toekomstjare en jy geniet ook vandagse program. Dankie man, ek is blij jy is ingeskakel en uh, eh, ok, kom, nou volgende het ons The Sweet en The Sweet gaan vir ons sommer twee van hulle oldies speel. MUZIEK die uh, hulle is in 1968 in Londen is hierdie groep gestig is, uh, en is een Britse rockgroep wat in die 1970s wereldwijd bekend geword het. Funny Funny het hulle dan opgeneem en vandag luister ons na Sweet met, ok, kom ons geluister twee in een rij van hulle en die eerste ene, soos ek sê, is Funny Funny en uh, ja, ek hoop uh, dat uh, Heinz Kronje dat jylle ook ingeskakel is, ek geloof so, uh, en dat jylle ook die muziek gelees, uh, geniet. Ek sê, eh, The Sweet met Funny Funny van 1970, en uh, dan rug en rug daarmee, sommer direct daarna, gaan ons luister na Fox on the Run, al twee baie baie gewulde liekies gewees in hulle dag. Kom ons luister. MUZIEK the wrong. The Sweet Fox on the Run en net voor het was het Funny Funny. Nou die Funny Funny, jy weet, in daar die tyd het al baie van die liekies uitgekom met sikke herhaalname soos Funny Funny en Yummy Yummy en Sugar Sugar en jy weet, al die soort goed het in min of meer die tyd 1970, 72 tot daar so het daar sulke, sulke liekies uitgekom. Honey, honey. Nou, kom ons luister na sy, hierdie dame. Sy het in Springs groot geword en was in laarskoel op Jan van Riebeek en uh, uh, uh, in Springs. So, uh, wonder of uh, ons country sangres Francis of sy bewus is van hierdie vrou, of sy haar ken, en of sy al saam met haar gesing het, ons country sangeressie, Francis, Uh, nou hierdie het in Springs groot geword, het is laarskool op Jan van Riebeek, het matriek gemaakt in uh, eh, hoerskool hiergenote, die meisieskool in 1994. Sy studeer daarna bedrijfsekonomie op uh, Pikke en behal daarna haar onneersgraad in radiojournalistiek en natuurlijk praat ek van Helene Bester en was deel van die Alabama studentengezelskap en ook lid van die PI-koor. Nou die PI-koor neem ek aan sal die Potjefstroomse universiteit koor wees. Hulle was die Alabama mense. Nou, Helene Bester sing vandag vir ons en ek hou baie van die liekie. En uh, ja, sy sing om so mooi. Is ook lekker om my video te kyk. Uh, sy sing Mansmens van my. Geniet om. baie mooie liekie van Helene Bester en man, elke keer as ek die liekie speel, dan speel ek om nou vir Hanley en André, uh, eh, ek geloof hulle het gevry op hierdie liekie, want dit is vir haar een baie speciale liekie. Ek het altyd een gehad wat eh, lang voor die einde snu hy af en wie ek het gesoek en gesoek en gesoek vir die volle uh, weergawe van die liekie en uh, ek het het enig genoem op die licht en uh, sy het my, my kreet gehoor, <laughs> my noodkreet om so, en sy het om vir my gestuur. Baie, baie dankie vir die volledige liekie, uh, eh, Annelie van Rooien, en ek hoop jy en André het hierdie ene geniet, ek draam op aan julle. Ons speel weer nou twee in een rij van een groep wat lang uit mekaar uit was, en nou speel hulle weer so bykie in mekaar gekom en uh, ja, nou luister die geschiedenis van hierdie eerstene wat hulle sing, is hierdie uh, Put on Your White Sombrero van Abba, ne, is een liekie dier die Sweedse popgroep wat tydens uh, sessies vir die groep sy 1980 album Super Trooper opgeneem is. Alhoewel dit in September 1980 in die Paulus Studios opgeneem is, het die Likie dit nie tot die finale snitlijs van die uh, album gemaakt nie, ten spuite daarvan uh, dat het voltooi was, het die groep se twee Likie skrywers Benny Anderson en Bjorn Alvios uh, eh, gegloe dat het nie sterk een sterk solo 7 maak nie en besluit om het ten gunste van die album sy titelbaan uit te snu. Nou gevolglik het hierdie aan uh, eh, uh, eh, Puran Johan White Sombrero vir 14 jaar ne, tot in 1994 net daar gelee op een rak voor het vrygelaat was. Uh, vrygelaat alweer, die ding wat Anton Goosen vir my gesê het van plate vrylaat dit werk nie so nie, uh, mens stel hom bekend, voor hy bekend gestel was. Nou ja, dit is sedert in 1997 as een bonus snit op die meeste CD's van uh, die Super Trooper album ingesluid. En as mens vat wat sy hit hy eindelijk is, dan is het verbaasend dat hierdie ding vir 14 jaar net daar geleed. Kom ons luister na Ebba, ons luister na 2 in een rij, en die eerste ene sal wees dan, die put on your white sombrero, die tweede ene draak op aan al my ou vriende, the way old friends do. Kom ons luister. soos net ever dit kan doen, en die eerste ene, Puran White Sombrero, daar kan mens die eh, kracht eh, van Agnita sy stem duidelik hoor. Uh, baie van haar liekies wat sy sing, lyk het of sy een bykie terughou met die ene. Jo, ek so sê, sy is hoendervleis, of die liekie is hoendervleis in daar die liekie. Ok, kom, ek beter vannig maak, dat ons nog so 2 of 3 kan inkry, voor het uh, eh, afsluitheid is. Hierdie volgende een is een van my ginslinge, en ek geloof jylle gaan hom ook geniet, en die dames naam is uh, Lucille Star. Sy is gebore as Lucille Marie Romain de Savoy in Saint Boniface in uh, Manitoba. Sy is grootgemaak in Port Coquitlam en uh, sy Fransofoon gemeenskap in <laughs> Miletville, jussie, Uh, ja, sy kan seker baie goed die taal praat, whatever dit is, want alles wat met haar te doen het, is onuitspreeklik. Nou, uh, British Columbia, waar sy geleer het om kitaar en mandolin te speel. Lucille Star, sing vir ons die prachtige My Happiness. sweet. shared our dreams. But I hold you again. There'll be no blue memories then. Whether skies are gray or blue, any place on earth will do. Just as long as I with you. My happiness. A million years it seems have gone by since we shared our dreams, but I'll hold you. just as long as I'm with you. My happiness, oh my happiness. As I know, ek sal sê, buiten vir Edith Piaf, eh, die Franse dame, het Lucille Star die beste natuurlijke uh, eh, vibrato in haar stem. Prachtige sin. My happiness, Lucille Star. Ons is weer terug op Afrikaans en sy is gebore as Sonja Aletta Nel in 1971 in Omaruru, Namibia, waarna hulle na Windhoek verhuis het en sy daar groot geworden het omring met muziek en muziek en muziek en muziek, <laughs> sy sê self dat sy glo dat muziek haar gekies het en nie, eh, eh, en nie sy vir muziek nie. Sy is gebore om liedjes te skryf en te sing. Die Suid-Afrikaanse lichte opera kwartet bestaan uit Burgend, Bota, ons praat nou van die uh, romans, uh, Christopher Lee Viljoen, André Venter en Adam Barnat en hulle noem hulle self romans en wen een hele paar prominente muziektoekennings. Die groep ontbind in 2014. Een van hulle groot treffers sing hulle dan saam met hierdie talentvolle Nianel en uh, die liekie sy naam is A Duisend Drome. Kom ons luister vannacht voor ons moet afsluiten. so here